17. nodaļa Baltajam briedim pa pēdām Pēc pāris minūtēm cīņa bija beigusies. Lielākā daļa ienaidnieku tika nogalināti tūlīt pēc pirmā Aslana armijas uzbrukuma, bet dzīvi palikušie redzēdami, ka ragana mīrusi vai nu metās bēgt vai padavās gūstā. Pīters un Aslans jau spieda viens otram roku. Losī pirmo reizi redzēja brāli tādu. Seja bāla un skarba, viņš izskatījās daudz vecāks. Mums jāpateic Edmundam Azlam, Pīters sacīja. Ja viņa nebūtu, mēs tiktu sakauti. Ragana vicināja sev burvju zizli pa labu un pa kreisi, pārvērsdam mūsu cīnītājus akmeņos, bet Edmundu nekas nespēja atpaturēt. Lauzdamies pie raganas, viņš ceļā uzveic trīs cilvēkādājus. Kad Edmunds beidzot piekļuva raganai pavisam tuvu, viņa tikko bija statujā pārvērtus vienu no jūsu leopardiem. Edmunds atapās ar savu zobenu izsist burvju zizli no viņas rokām – nevis pats skrēja pie ragans, jo tad arī tiktu pārvērsts akmenī. Visi pārējie bija pieļāvuši tieši šo kļūdu. Kad viņas burvis izlis bija salauzts, radās cerība. Ak, ja mēs nebūtu cietuši tik liels zaudējums kaujas sākumā, Edmunds ir smagi ievainots, mums jāiet turp. Viņa atrada Edmundu tālēs priekšējās līnijas. Mrs. Bebren jau par viņu rūpējās. Zēns bija visur nosaņojis, muti pavērts, seju bālu. Ātrāk, Lūsī, sacīja Aslāns un te Lūsija pirmo reizi atcerējās par ārstniecisko balzām, Ziemassvētku vecīšu dāvanu. Meitenei tik ļoti drebēja rokas, ka viņa tik tikko spēja izvilkt korķi, beidzot tas padevās, un viņa ielēja dažus pilienus brālim mutē. Mums ir daudz citu ievainoto, atgādināja Aslans, kad viņa joprojām cieši skatījās Edmundu bālajā sejā, lai pārliecinātos, vai balzams palīdzējis. Jā, es zinu, nepacietīgi atbildēja Lūsija, pagaidi minūti. Ievas meita, jau daudz skarbāk atkārtoja Aslans, arī pārējie ir tuvu nāvei. Vai Edmunda dēļ vēl kādam būs jāmirst? Piedod man, Aslan, pieceldamās sacīja Lūsija un devās viņam līdzi. Nākamajā pusstundā abi bija ļoti aizņemti. Meitenā deva veselību ievainotajiem, viņš dzīvību tiem, kas bija pārvērsta akmeņos – Kad Lūsija beidzot varēja atgriezties pie Edmunda, zēns jau bija uz kājām un rētas sadzījušas. Lūsija jau sen, vesela mūžība nebija redzējusi, ka viņš būtu tik labi izskatījies. Taisnību sakot, kopš dienas, kad brālis sāk iet tajā šausmīgajā skolā, kurā pats pamazām kļuva neciešams. Tagad Edmunds atkal izskatījās tāds, kāds bija patiesībā, un viņš varēja droši raudzīties cilvēkiem acīs. Turpat kaujas laukā Aslans viņu iecēla par bruņinieku. Vai brālis zina? Lūsī čukstēs jūzenai. Ko Aslans darīja viņa labā? Par ko bija vienojies ar Raganu? Kurš? Nē, protams, nē, Sjūzana sacīja. Kā tu domā, vai nevajadzētu viņam to izstāstīt? Vajadzēja Lūsī. Saprotams, ka nē, atbildēja Sjūzana. Tas būtu pārāk smags trieciens. Iedomājies, kā tu justos viņa vietā. Un tomēr Edmundam darētu to zināt, Lūsī sacīja. Šajā brīdī mēteņa saruna tika pārtraukta. Tonakt viņi gulēja turpat, kur bija risinājušies pēdējie notikumi. Kā Aslans sagādāja visiem ēdienu, es nezinu, bet ap pulkstens astoņiem vakarā visi sēdēja zālē un dzēra brīnišķīgu tēju. Nākamajā dienā viņi gar lielās upes krastu sāka iet uz austrumiem, un aiznākamās dienas vakarpusē sasniedz upes grīvu. Uz nelielu pakalnu pacēlās Kēras paravēlas pils torņi, bet lejā smilšainas kāpas, dažviet akmeņi, sālsūdens peļķīts un jūras zāles. Smaržoja jūru, un pret krastu sitās bezgalīgi zilzaļi viļņi un kāju kliedzieni. Vai esat dzirdējuši? Vai atceraties, kā tās kliedz? Pēc vakariņām bērni vēlreiz aizgāja pie jūras, novilka kurpes un zeķis un lapatikā skraidīja basām kājām. Nākamā diena bija daudz svinīgāka. Kērs paravēlas pils lielajā zālē, šajā brīnišķīgajā telpā ar ziloņkaula griestiem, ar pāvas palvām izrotātu rietumu sienu un durvīm austrumu pusēm, pa kurām pavērās skats uz jūru, visu draugu klātbūtnē, taurēm skanot, aslans svinīgi kronēja bērns atskanēja skaļi, jo skaļi saucieni, lai dzīvo karalis Pīters, lai dzīvo karalienes Jūzen, lai dzīvo karalis Edmunds, lai dzīvo karaliene Lūsija. Lauva pieved viņus pie četriem troņiem. Kurš bijis karalis vai karaliene Nārnijā? Kaut uz vienu dienu paliek šeit karalis vai karaliene uz visiem laikiem godam nesiet jums uzticēto nastu Ādama dēlu un Ievas meitas sacīja Aslans. Pa plat atvērtajām austrumu durvīm ieplūda ūdens vīru un nāru balsis. Tie bija izpeldējuši krastā, lai dziesmām sveiktu jaunos nārnijas karaļus un karalienes. Bērni apsēdās troņos, rokās viņiem ielika scepters. Jaunie valdnieki sāka dalīt apbalvojums un ordeņus visiem saviem draugiem, faunam Tamnusam, misis un misteram Bebriem – milzim, ramblam finam, leopardiem, labsirdīgiem kentauriem, labajiem rūķīšiem, lauvām. Tajā naktī kērs paravēls pilī bija lieli svētki. Visi nevaldām un līksmi dejoja, mirdzēja zelts, plūda vīns skanēja brīnišķīga, saltsērīga melodija, kurai pievienojās svešāda, spalga jūras iemītnieku muzicēšana. Kad jautrība sita augstāko vilni, Aslans klusu izslīdēja no pils – Un, kad karaļi un karalienes ievēroja, ka lauva pazudis, viņi neko neteica, jo misters Bebrs bija brīdinājis. Viņš nāks un ieskat vien gribēs. Šodien jūs viņu redzēsiet, bet rīt vairs ne. Viņam netīk būt saistītam vienā vietā, un, protams, ir vēl daudz citu zemju, kurās jāievieš kārtība. Neraizējieties, viņš pie jums atgriezīsies, tikai nevajag viņu piespiest. Viņš taču ir savvaļas lauva, nevis pieradināts. Mūsu stāsts, kā nojaušat, jau tuvojas nobeigumam. Divi karaļi un divas karalienes labi pārvaldīja Nārniju. Viņu laldīšanas laiks bija garš un laimīgs. Sākumā gan daudz spēku prasīja cīņa ar atlikušajiem baltās raganas piekritējiem. Vēl ilgi mežonīgos biezokņos uzglūnēja briesmoņi. Te tika redzēts vilkats, te stāstīts par raganu, taču drīz vien šos izdzimteņus likvidēja. Valdnieki izdeva taisnīgus likumus un uzturēja nārnijā kārtību, lai bez vajadzības netiktu cirsti labi koki, atbrīvoja mazos rūķīšus un satīrus no mācībām, sodīja tos, kas jaucās citu darīšanās un traucēja kaimiņus, palīdzēja tiem, kas dzīvoja godīgi un mierīgi. Viņa aizdzina nežēlīgos mīlžus, pavisam atšķirīgus no Ramblamfina, līdz ko tie uzdrošinājās šķērsot Nārnijas ziemeļu robežu, Slēdza draudzīgus savienības līgums ar aizjūras zemēm, kurās viņi viesojās un rīkoja svinīgas pieņemšanas pašu mājās. Gāja gadi, līdz ar tiem mainījās arī bērni. Pīters kļuva par drošsirdīgu karavīru un staltu vīru ar platiem pleciem, un viņu sauca karalis Pīters Varanais. Sjūzen izauga par slaidu skaistu sievieti ar melniem matiem, kas sniedzās līdz papēžiem, un cits pēc cita ieradās aizjūras zemju karaļu sūtni, lai lūgtu viņas roku. Viņu sauca Sjūzena lēnprātīgā. Edmunds bija nopietnāks un mierīgāks nekā Pīters, bet tikpat taisnīgs spriedumos un vērojumos. Viņu sauca karalis Edmunds taisnīgais. Toties zeltmatainā Lūsija bija vienmēr jautra, un visi tuvējie prinči gribēja ņemt viņu par sievu, bet pašu ļaudis valdniece sauc par Lūsiju drosširdīgo. Tā viņa dzīvoja laimīgi un priecīgi, un ja kāds arī Reizēm atcerējās iepriekšējo dzīvi, tad tikai kā sen pagājuši sapni. Reiz tamnus viņš jau bija fauns vidējos gados un sāka apvelties, atnesa ziņu, ka tuvējā apkārtnē atkal parādījies baltais briedis. Tas pats baltais briedis, kurš tiek noķerts, izpilda katru vēlēšanos. Abi karaļi, abas karalienes un viņu tuvākie galvenieki ar medību ragiem un suņiem devās medībās rietumu mežā. Drīz viņi ieraudzīja balto briedu un zinās tam pakaļ cauri biezokņiem un pāri klajumiem, pa akmeņiem un mīksto zāli, līdz galvenieku zirgi bija galīgi nodzīti. Tikai karaļi un karalienes vēl sekoja briedim. Tad tas paslēpās tik dziļā biezoknī, ka zirgi nespēja sekot. Karalis Pīters sacīja, tagad viņi runāja pavisam citādi, jo sen jau bija karaļi un karalienes. Godējamais brāli, godējamās māsas, atstāsim zirgus un sakosim šim briedim biezoknī. Jāteic, vēl nereiz man nav laimējies zīties pakaļ tik cildenam medījumam. Ser, atbildēja pārējie, lai notiek jūsu prāts. Viņi nokāpa no zirgiem un piesaitos pie kokiem, un kājām devās meža biezoknī. Tikko tajā iegājusi, karalienes Jūzena iesaucās: Mīļie draugi, mūsu priekšā ir varants brīnums! Paskatieties, tas koks ir no dzels. Kundze, karās Edmunds sacīja, ja ielūkosieties vērīgāk, tad redzēsiet, ka tā ir dzels kārts, kuras galā piesiets lukturis. Zvēru pie lauvas krēpiem diezgan neparasti, sacīja karalis Pīters. Ierīko to vietā, kur visapkārt tik cieši aug koki, ka to lapotnes pat savijušās. Ja arī lukturs būtu aizdagts, neviens cilvēks šo gaismu nepamanītu. Ser, Karolīna Lūsija teica, droši vien tad, kad šeit novietoja kārti un piesēja lukturi, koku bija mazāk, tie auga retāk vai vispār vēl neauga. Šis mešs ir jauns, bet kārts veca. Un viņi stāvēja to skatīdamies. Bet karalis Edmunds sacīja, es nezinu kādēļ, bet šis lukturis kārts galā uz mani dīvaini iedarbojas. Mani pārņem sajūta, ka esmu to jau redzējis. Varbūt sapnī vai sapņa sapnī? Sēr, viņi visi atbildēja, ar mums notiek tas pats. Vēl vairāk, sacīja karaliene Lūsija, mani neatstāja doma, ja mēs aizdiesim aiz šīs kārts ar lukturi, mūs gaida neparasti piedzīvojumi vai pilnīga likteņa maiņa. Kundze, karalis Edmunds teica, līdzīgi nojauts satrauc arī manu sirdi, Man arī cienījamo karali, sacīja karalis Pīters. Manu arī, karalienes Jūzene piebalsoja. Tāpēc iesaku sakot manam padomam. Atgriezīsimies pie zirgiem un vairs nevajāsim balto briedi. Kundze, karalis Pīters teica, ar jūsu atļauju es iebildīšu. Nereizi, kopš mēs četri valdām Nārnijā, nesam pamatuši nepadarītu darbu pusceļā. Vienalga, vai tā būtu kauja vai bruņinieku turnīrs, vai taisnas tiesas spriedums vai kas cits. Gluži pretēji, visu pie kā ķeramies, mēs vienmēr esam noveduši līdz galam. Māsa, karaliene Lūsija sacīja, mans brālis karalis runā taisnīgus vārdus. Domāju, ka mums būs kauns, ja baiļu un priekšnojautu dēļ dosimies atpakaļ un palaidīsim garām dižanu medijumu. Esmu ar jums viensprātis piekrita karalis Edmunds, jo mani pārņem nepārvaram vēlēšanās uzzināt, ko tas viss nozīmē. Pēc savas gribas atpakaļ nedošos, ja man solīt pat vislielāko dārgakmeni Nārnijā vai visās salās. Aslana vārdā, teica karalienes Jūzena. Ja jūs visi tā domājat, tad dosimies tālāk un neizvairīsimies no piedzīvojumiem, kas mūs gaida. Tā karaļa un karalienes iegāja pašā biezoknī, Viņi nebija vēl paspēruši ne desmit soļu, kad atcerējās priekšmetu, kas stāv viņu priekšā sauc par laternas stabu. Un vēl pēc soļiem divdesmit viņi sajūta, ka virzās uz priekšu nevis starp zariem, bet starp karžokiem. Nākamajā mirklī visi cits pēc cita izripoja pa drēbju skapju durvīm un nokļuva tukšajā istabā. Vairs nebija ne karaļu, ne karalieņu graznos medību tērpos, bet Pīters, Sjūzena, Edmunds un Lūsija savās vecajās drēbēs. Bija tā pati diena un stunda, kad bērni noslēpās drēbiskapī. Misis Makredī vēl joprojām gaitenī sarunājās ar turistiem. Par laimi viņa tā arī neienāca tukšajā istabā un bērnus nesastap. Tās varētu būt šī stāsta beigas, ja vien bērni nejustu, vēlēšanos izskaidrot profesoram, kur no drēbju skapi pazuduši četri kažoki. Un profesors, patiesi abrīnājams cilvēks, nepārmeta, ka bērni runā muļķības vai stāsta pasakas, bet ticēja visam, ko viņi teica. Nē, viņš domīgi novilka. Domāju, ka nav vērts doties pēc kažokiem atpakaļ cauri drēbju skapim. Pa šo ceļu jūs nārnijā vairs nenokļūsiet no nu, kažokiem liela labuma arī vairs nebūs, pat ja jūs tos atrastu. Tā ir, vai ne? Jā, protams, jūs kādreiz atkal nonāksiet Nārnijā. Kas reiz bijis Nārnijas karalis, tas uz visiem laikiem paliek Nārnijas karalis. Bet vēlreiz izmanto to pašu ceļu nemēģiniet. Un vispār nevajag censties tur nokļūt. Tas notiks, kad jūs vismazāk gaidīsiet – Nerunājiet daudz par to arī savā starpā. Un nevienam nestāstiet, pirms neesat pārliecinājušies, ka tiem, ar kuriem jūs runājat, ir bijuši līdzīgi piedzīvojumi. Ko? Kā to lai zina? O, zināsiet par to, nešaubieties! Dīvainie atgadījumi, ko viņi stāstīs, un pat viņu skatienu atklās noslēpumu. Turiet acis vaļā! Nē, patiesi, Ko tad viņiem īsti māca mūsdienu skolās? Lūk, tagad esam nonākuši pie drēbis kapja piedzīvojuma beigām. Bet ja profesoram bijusi taisnība, tad tas ir tikai sākums piedzīvojumiem Nārnijā.